priestera viedoklis. Saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā tos saprast no kristīga viedokļa. Labvakar, labvakar, vai sveicināt rādam arī klausītāji, varbūt tās tāpat ir labāk, eh, ņemot vērā to, kad eh, varbūt tās jūs klausaties citā laikā, nevis eh, kā tas ir ieplānots pulkstens sešos, un Priesteru viedoklis ir klāt, un šajā reizē kopā ar mani ir priesteris Mārtiņš Klušs, kurš jau ir labi zināms arī ne tikai priesteru viedokļu raidījumu ietveros, bet arī savu katehēzi vada šeit Radio Marija ēterā un ir regulārs viesis arī citos raidījumos. Sveicināts! Tā nu ir. Labvakar, eh, labvakar, eh, slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos, un uzreiz jāsaka paldies. Šoreiz sveicieni no Daugopilas, neesmu klātienē, bet attālināti. Attālināti, bet ne mazāk uh, kvalitatīvi, man uzreiz jāsaka tā. Bet rādījumā arī klausītāji, uzreiz arī varbūt tās es varu iestarpināt, kad ja tu mūs šobrīd dzirdi un tev ir uh, kāds jautājums par sabiedrības aktualitātēm, par kurām tu gribētu dzirdēt priesteru viedokli, tad sūti īziņas 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2. Mēģināsim. Es domāju, ka šajā vakarā būs labās ziņas, ir mēs runāsim tikai par pozitīvo, nevis par negatīvo. Tā kā šodien ir Latvijas diena, mēs pieminam mūsu karavīrus, kritušos, kas ņēma dalību brīvības cīņās. Tas varbūt šodien ir tas aktuālākais, ko mēs redzam visas dienas garumā. Vai ne? Nē, nu tieši tā, Lāčplēša diena ir tā vārds, lai svinētu. Šobrīd arī tiek eh, vismaz kaut kādos mēdījos esmu redzējis un šo ziņu par to, ka eh, Lāčplēša diena arī varētu pasludināt par brīvdienu Latvijā. Nu, droši vien, ka kaut kad uh, šis uh, mirklis pienāks, uh, un arī tikko beidzās Daugopilī lāpu gājiens, arī ar mūsu baznīcu tas virzījās, un notiek vienības laukumā uz doto brīdi svētku koncerts, blākus baznīcai skvērā būs arī um, romāna vai viena darba uh, arī lasīšana saistībā ar brīvības cieņā, cīņām. Ne, pasākumu ļoti daudz, es domāju, šodien mēs varam izvēlēties vai nu Rīga, Liepāja, Rezekne vai Daugavpils un ņem dalību un atcerēties šo notikumu, kas notika 1919. gadā. Bet jautājums, ka, vai, pats esi, vai pats piedalījies šodien kādā no tiem pasākumiem? Jā, šodien piedalījos divos pasākumos. Pirmais pasākums bija brīvības parkā. Atcerēsimies arī, ka šodien ir Polijas neatkarības diena, un arī saistībā ar šo notika um, Polijas uh, Poļu Savienības rīkots pasākums, kad atceramies arī poļu kritušos karavīrus, un tāpat arī lūdzāmies par viņiem un ņēma dalību uh, Arī polijas vēstniecības pārstāvi bija ieradušies no Rīgas. Tas bija viens no pasākumiem. Pagaidā, paga, tas izklausās, ka tu nevis Latvijas <laughs> svētkus, Jā, bet, bet Latvijas poļu. pasākumi <laughs> bija paralēli. Bija Latvija, Latvijas pasākumi gan bija cietoksnī, gan arī pilsētas kapos, luterāņu kapos, kad godinājām kopā ar eh, luterāņu draudzes prāvestu. Uh, Andi, arī kritušos latviešu karavīrus, kas atdeva savu dzīvību brīvības cīņās. Un jā, šeit šajā pasākumā ņēma dalību gan pilsētas, e, pilsētas priekšsēdētājs Elksniņa kungs, gan robežsardzes priekšnieks šeit Daugavpilī, tāpat arī valsts policijas pārstāvis un zemesargi, Ja, un uh, gimnāzijas un 12. skolas skolēni un skolotāji, jā, bija ļoti skaists pasākums. Un tagad noslēgums ir vienībās laukumā. Vienības laukumā, tu man droši vien dosies uzreiz, kā būsim beiguši šo eh, priesteru viedokli, ja, uz turieni. <laughs> Droši vien. Būtu katrā ziņā laikam vērts, un es pieļauju, ka arī cilvēki, kas var, ir aicināti doties neatkarīgi no tā, kurā vietā atrodas, atrast Jā, es domāju, veidu, Rīgā Krasmala arī ļoti skaisti šovakar ir, kad cilvēki noliek svecītes pie Rīgas pilsmūra, un arī tas parāda mūsu attieksmi un atmiņas un to, varētu teikt, nostāju, ko mūsu uh, iepriekšējās paudzes ir izcīnījuši. Es tieši jā, arī... mēs, jā, mēs šodien arī atceramies mūsu senčas, senčus, kuri saskaroties ar grūtībām un izaicinājumiem netlēdīgi cīnījās, lai nodrošinātu mūsu brīvību. Un ja mēs runājam atkal, atkal par aktualitātēm, kas notiek pasaulē, kas notiek Latvijā, tad mēs varam novērtēt to laiku, kad dzīvojam tagad, brīvā, netkarīgā Latvijā. Ja, varbūt tās neliela atsaucis tādā gadījumā uz prezidenta runu, ko viņš teica šodien pie brīvības pieminekļa šajā gadījumā, un man liekas gana skaudri, un, un šobrīd visa, visa šī ģeopolitiskā kontekstā uh, ietvarā, manuprāt, izskan eh, pat ļoti nozīmīgi eh, šie vārdi. Un es vienkārši nocitēšu varbūt tā šajā gadījumā. Mēs jau esam aizmirsuši, ka var būt tā, ka mūsu armija goda sardzē nestāv. Viņš runā par uh, goda sardzes maiņu, svinīgo goda sardzes maiņu pie mm -hmm. brīvības piemērkļa. Ka var būt tā, ka pie brīvības pieminekļa nemaz nedrīkstam pulcēties un svinēt. Ka varbūt tā, ka kāds cits nosaka, ko drīkst un ko nedrīkst. Tālūk teica prezidents, kāpēc es šo gribēju nocitēt, jo man tā vien šķiet, es arī gribēju tev prasīt <laughs> vispirmām kārtām, ko, kā motivēt cilvēks varbūt tās uh, arī svinēt šo svētkus, vai vismaz, eh, nezinu, būt patriotiskam, ja tā varētu pat teikt, jo tik bieži, un es zinu, tu teici pašā sākumā, ka būtu labi tomēr eh, šo, šo eiteru padarīt par tādu labo ziņu eiteru, <laughs> runājot tikai par labo, nu man tāda tendence, nē, nu kas tad ir slikts, ko vajadzētu labot, nu lai tā būtu tas Nē, attīstības domāju, elements. Runāt, <laughs> jā, mēs domājam, varam runāt par, par patriotismu un šīs uh, šīs dienas, šī nedēļa līdz pat valsts svētkiem arī mazliet liek padomāt mums par mūsu valsti, par mūsu attiecībām un par mūsu brīvību, ka brīvība ir nenovērtējama dāvana, kā to arī teica valsts prezidents, un, protams, mēs to nedrīkstam šo dāvanu ņemt kā pašsaprotamu, kam šī dāvana ir jāiegūst, un katram no mums ir jāuzņemas atbildība gan par mūsu zemi, par tās vērtībām un par nākotni. Ne jau velti ir, ir šis sauklis mūsu valsts, mūsu atbildība, un tas mazlietiņi ir tāds, mm, tāds patriotisks sauciens, kas liek arī mums mazliet arī padomāt, kāda ir mana atbildība pret valsti, ko es labu valstī dodu un atstāju. Jā, varbūt kāds teiks, es eju uz darbu, es rūpējos par līdzcilvēkiem, maksāju nodokļus, bet eh, šis un lielus nodokļus. Zeme mūsu atbildība ir tāds ļoti svarīgs vēstījums. Nē, nu, pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti. Eh, eh, es jau sāku baidīties, eh, domājot par to, ka, nu, jā, man, man gribas arī, lai, lai, lai mēs nenogludinām un nepadaram saldu pilnīgi visu, jo man tā vien šķiet, ka, diemžēl, šobrīd ir situācija, kad mēs redzam nepārtraukti kaut kas slikts notiek, kaut kas nenotiek vai kaut kas uh, tiek uh, nepareizi izdarīts un tā tālāk. Un man liekas, ko, ka to arī nevajadzētu noignorēt. Pat, Nē, nu, jā, protams. arī ir svētku un mēnesis, <laughs> principā mums šeit šobrīd, ne, bet ka to nevajadzētu noignorēt vai, vai padarīt kaut kā saldenu vai um, nomaskēt, lai labāk izskatītos un, un vienlaiks te pašā laikā atcerēties, jā, atcerēties ar to nu, mūsu daļu uzdevumu, kas, kas ir jāveic pār spīti tam, kad uh, varbūt tās no savas puses it kā jau daru, uh, kaut kādas lietas un vienlaikus, eh, nu, pretī kā neseņem, par ko ar, man liekas, pārmetums ir eh, vērsts uz valsts pusi šeit, es domāju, nu, nodokļu paaugstināšana, cenu paaugstināšanas nu, jā. un visādas tādas lietas. Dzīve kas, tāda ir, kāda viņa ir, bet nu, tas ietekmē, smagi, jā. jā, bet e, mūsu dzīve ietekmē arī, kas notiek pasaulē un paskatoties, ko ir pavests teicis pēdējās dienas, par kādām tēmām viņš ir runājis, gan par dažādām globālām uh, lietām un sociālām tēmām viņš ir sniedzis savus komentārus, un pirmais, ko viņš ir uzsvēris, ir tas ir aicinājums uz mieru tuvu austrumu un Palestīnas konfliktā, un pa, pavests eh, regulāri izteicies par konfliktiem, un viņš ir paudis eh, dziļu bažu par cilvēciskajām ciešanām un ir aicinājis uz miermīlīgām sarunām un risinājumiem, un šeit eh, paklausoties no Vatikāna ziņas un pāvesta izteikumus, protams, ir e, citu reizi tas nemirs sirdī un kas notiek pasaulē, sevišķi pēdējās dienās atkal, kas notiek Ukrainā. Un, e, protams, e, svinot svētkus arī nāk padomāt arī par mūsu zemi, cik tā ir droša vai nedrošā vai apdraudēta. Un, um, tāpat arī pāvests vienmēr arī pēdējās nedēļās atkārto un aicina, ka vajag rīkoties, lai mazinātu ciešanas un uzsver, ka nekādi apstākļi nevar attaisnot vārdarbību. Un tas ir tas svarīgākais varbūt vēstījums arī šajā vakarā no manas puses, tāpat kā to saka pāvests. Un tos arī liek padomāt, vai ir miers un kad viņš iestāsies pasaulē miers. Vai ne? Grūti pateikt. Nē, nu tieši tā, un es domāju, to mēs tūdaļ arī paturpināsim šo, mm. šo tematiku. E, es tā gatavojoties šim, šim raidījumam, es pie sevis tā domāju, kas te varētu būt tās tēmas, un, protams, kad svētku ietvarā arī e, pirmais, kas krīt acīs visos mēdījos, ir, ir, ir, ir šie svētku kaut kādi notikumi, kas tiek atspoguļoti, un man, e, es domāju, kā daudziem citiem arī patika mūsu prezidenta uh, Eh, šī runa, un, un, un, mm -hmm. un mhm. atkal es tā pie sevis domāju, kā, kā tas nākas, un tomēr varbūt tas arī ir pat ļoti labi. Vēl maza atsauce uz viņu, <laughs> jo man liekas, labi. Baigi, baigi labi viņš ir pateicis, eh, ka vienmēr atcerēsimies, ka neatkarība, brīvība, demokrātija un drošība ir sāpīgu upuru un grūta darba rezultāts. Eh, es vienkārši tā pie sevis domāju, uh, nu redz kā, arī svētkos mēs tomēr nevaram aizmirst eh, par tiem upuriem un grūto darbu, kas arī ir jāveic, lai mēs varētu tad baudīt to, ko nu šodien, šodien vai šovakar mēs baudām un cerams, kad ilgi un dikti mēs varēsim vēl baudīt, vai ne? Mhm. Kad ir tā daļa, ko arī tu minēji, eh, tas daļa sava darba uzņemoties atbildību par mūsu zemi uh, eh, Latviju. Un, un, un tad es tā pie sevis domāju, interesanti, un kā, kā, kā motivēt varbūt tās tos cilvēkus, kas, eh, kas šobrīd jūtas nedaudz demotivēti <laughs> vai, vai no nu apjukuši visa, visa tā hausa un visa tā nelabā un sliktā priekšā. Es tā, es tā, tā mm, izklausos retoriski, tu pasaki, bet principā tā doma ir, varbūt tās tu esi gudrāks un vari eh, kādu nu, virzienu dot man, mums. E, grūti man atbildēt, bet e, domāju, ka šie notikumi un arī dažādi pasākumi, kas norisinās mums, pie mums, mūsu valstī, tas arī tāda laba liecība ir. Jo, jā, man šodien vēl no rīta, gatavojoties uz šeit pilsētas pasākumiem, no rīta paskatījos Latvijas televīzijā ar ekumenisko dievkalpojumu no Doma baznīcas uh, kuru vadīja Nacionālo bruņoto spēku kapelāni. Un eh, ļoti man patika šis uzsvars arī gan uzrunās, gan arī lūkšanās, ka, eh, protams, pāri visam ir paļāvība, ticība uz Dievu, kas arī mūsu savā apredzībā vada. Jā, un šeit arī Mums jābūt arī tādiem pilniem, varbūt dedzības, ticības un enerģijas, ka jā, vienmēr katram ļaunumam jāstājās arī mm, pretī, arī tai pašai agresijai, ko mēs varētu vai gaidīt vai negaidīt. Jā, un drošība, aizsardzība ir viens no jautājumiem, ko mēs pēdējā laikā arī dziram, dzirdam masu mēdījos, arī Latvijā. Un geopolitiskā situācija ir tāda, ir, kāda viņa ir. Un um, drošības jautājumi joprojām ir ļoti aktuāli. Jā, kā tu teici, varbūt kāds no cilvēkiem negrib ieklausīties, varbūt ir um, vienaldzīgs pret šīm lietām, Bet uh, jā, mums jābūt gatavi uz dažādām lietām, un uh, dažādām dzīves situācijām. Nu, nevaram mēs nonicināt vienu vai otru jautājumu. Un paklausoties arī tagad Latvijas rādio pēdējās ziņas, ka daudzi varbūt Eiropai pārmet to pacifismu, ka viņi nav pietiekoši varbūt gatavojušies dažādām eh, kritiskām situācijām, bet veidojuši tādu labvēlīgu vidi saviem cilvēkiem katrā valstī un nav domājuši par drošību. Uh, Bet jā, man arī tāpat kā tam cilvēkam, kas vairāk iestājas par mieru, labāk patīk eh, nedomāt ne par karu, ne par vardarbību, ne par agresiju. Vienkārši izdzīvot to, ko Dievs mums ir devis, kalpojot un rūpējoties un mīlot viens, viens otru. Tas ir tas varbūt mūsu ideālākais, eh, ideālākais stāvoklis, ko mēs katrs vēlētos katrā valstī nu, un katrā pilsētā bet tas ir kaut kas, ko nu, tikai darot, vai ne, un varbūt tās arī, kā prezidents Jā. saka, sā, um, ap, arī sāpīgi upuri nesot, eh, ka tas ir eh, iespējams tikai sasniegt, eh, ka šo Jā, mieru, un to... labklājību un visu, ko mēs vēlamies, ka to tikai ar tādā veidā varam izdarīt galu galā pirms mums tieši pateicoties šiem cilvēkiem, kuri Jā, bet grūtības arī, grūtības arī māca, grūtības arī norūda, un tie cilvēki, kurus šodien pieminam, arī viņi to visu labi apzinājās, jo viņi zināja, jo caur viņu grūtībām un upuriem būs labākie laiki arī citiem nākamajās paudzēs. Es domāju, ka viņi to apzinājās un atdeva savu dzīvību. Uh, viens tāds uh, ātrais jautājums ir <laughs> par to, kā tu jūties, uh, droši jūties šobrīd? Ir īpaši varbūt tās, nu, piedošana, ka varbūt tās man tāds aizspriedums ir vai, vai, vai tāda, tāda sajūta, bet Daugavpilī, uh, kur tik bieži vien tiek uzsvērts vai, vai ka tur ir daudz tomēr arī mm, nelojāli, teiksim tā, cilvēki. Kā tu jūties šobrīd? Kā, sa, domāju, tava subjektīvā sajūta? Brīdi uz doto brīdi es jūtos ļoti labi un droši. Un paskatoties, eh, kas notiek pasaulē un kas notiek tepat Latvijā, jā, dro, eh, varbūt pilnībā Mēs neesam varbūt, eh, gatavi tam visam. Būs hauss, varbūt, ja kaut kas notiek. Bet uz doto brīdi, es domāju, lielākā vai mazākā mērā ir kaut kāda drošības sajūta. Jo mm, pastāvīgi no dienas uz dienas, e, e, tāpat arī dienesti mm, sevi pilnveido, kārto, notiek dialogs mm, vienam ar otru. Bet es domāju, jā, jo katrā grūtību brīža, varbūt kaut kādās sarežģītās situācijās, arī mēs pilnveidojamies un mācāmies arī no kļūdiem. Arī tas pats gadījums gan ar bēgļiem, kas notiek uz mm. Latvijas, Baltkrievijas robežas, tāpat arī par to lidojošo dronu, kas ielidoja Latvijā no Baltkrievijas. Jā, bet eh, pirmām kārtām jābūt, es domāju, patiesiem par tām lietām un atklātiem. Jā, tas ir bijis, bet ne jau tādā mērā, ka varbūt kaut ko mēs gribam parādīt sevi labākus, ka mēs labāk strādājam. Nē, mēs esam tādi, kādi mēs esam. Jā, ir kļūdas, tos vajag atzīt, pieļaut, bet no tām arī mācīties un sargāt savu zemi un, un savu tēviju. Nu jā, Es mm. domāju, nu, tam nevar nepiekrist. Es tā domāju, ir jā, jāmācas tas ir manas no domas, mans viedoklis nu, uz doto brīdi. Eh, tieši to es arī gribēju dzirdēt. Bet ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai paturpinātu eh, šī vakara priesteri viedokļa eh, sarunu un, un uzreiz man gribas teikt, mēs pārliksim varbūt tās uz tādu citu tēmu un vienlaikus paturpināt tas, to, kas nu pat kā tika runāts, tas ir par drošību un šeit es domāju, domāju, eh, nu, kā tur ir ar Trumpu un visām tām, eh, visiem tiem šausmu solījumiem, nu, kad nu, tagad tulītās viss sabruks un varbūt tās, ka nesabruks, bet eh, iespējams, kad ir viedoklis, iespējams, ka vajag Labi. būt viedoklim par to, bet tas jau būs pēc muzikālas pauzītes, rādam arī klausītāji, gan es gribu arī atgādināt, kad ja tu dziedi mūs un tev ir kāda tēma, par kuru tu gribi dzirdēt priesteru viedokli, uh, padod ziņu 266 77 272. Pēc mūzikālas pauzes esam atpakaļ. before me. I was swallowed by pride. But out of the darkness, you brought me to your light. You showed me new mercy and opened up my eyes. From the day you saved my soul. Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un raidījums priesteri viedoklis šoreiz kopā ar priesteri Mārtiņu Klušu. Sveicināt. Sveicināti, tie, eh, kur ieslēdza radio aparātus tikai tagad, vai... sveicins Daugavpils Tieši tā, un tā, sveicins vai... svētku dienā tieši tā, vai tiem, kuri varbūt tās pieslēgušies eh, ir uh, YouTube'am, diemžēl es tikai arī tagad pieslēdzu mūsu <laughs> YouTube'am piedošanu par to, bet visu ēteru varēs no, nu, sameklēt arhīvā un noklausīties, ja būs tāda arī interese. Pirms, pirms šīs muzikālās pauzes vai tagad uh, uzsākot šo sarunu mēs runājām uh, vairāk par valsts svētkiem un lāču plēšu dienu un, un nedaudz par to, pārdomājām, bet tagad man gribas uh, vienu citu aspektu, varbūt tās arī saistītu ar drošību un, un tādām lietām, kā ir, vai tu sekoji līdz uh, eh, ASV prezidenta vēlēšanām? Mazliet sekoju. Ko Mazliet tu domā? Sekoju, Ko tu klausījos domā? rādio, it sevišķi paklausījos ekspertu viedokļus un dažādus viedokļus, domas man ir dažādas, bet grūti pateikt, kāda būs tā nākotne ar Donalda Trumpa nākšanu mm, viņa prezidentūrā pēc pāris mēnešiem, kad viņš dos zvērestu. Protams, cilvēki vieni ir apmierināti, vieni nav apmierināti, kā jau katru reizi, un, protams, daudzi cilvēki, jautā, ko mēs no viņa tagad sagaidīsim. Jā, mēs esam dzirdējuši, ka viņš saka, ka būs ļoti daudz pārmaiņu gan tajā pašā Amerikā, gan izglītības sistēmā, gan vērtību skalu viņš pārskatīs. Tāpat ļoti daudz dažādu mm, solījumu, uh, Un eh, grūti pateikt, ir, bet visvairāk tās lielākās bažas visiem ir, eh, kas būs ar palīdzību Ukrainai. Un, un tas ir tie reģionālā drošība un drošības izaicinājumi, ko tad Amerika darīs un kā viņa rīkosies. Ja mm, viņš varbūt uh, vairs neatbalstīs Ukrainu, varbūt um, atteiksies no palīdzības, samazinās finansējumu, un tas varbūt arī mums daļai kaut kādā mērā kaitēs vai nekaitēs, un kā tad būs arī mūsu nostāja. Jā, dzirdējām, ka Trumpam bijušas dažādas sarunas ar, gan ar Zelenski, gan ar citiem Eiropas līderiem, gan arī ar Putinu. Un šis aicinājums neeskalēt situāciju Ukrainā, bet redzam pēdējās dienās, ka Krievija tāpat uzbrūk Ukrainai un vēl vairāk, lielākā mērā. Un tas ir ļoti, ļoti tragiski. Uh, Nu, labi, ir, uh, eh, eh, jā, bet, eh, bet nezinu, grūti pateikt, kāda ir tā nākotne. Nesmu nu, pravietis, bet mācos tikai, kā varētu jokot tā teikt. <laughs> jā, tas ir labi. <laughs> Nē, jā, uh, un es arī sekoju līdz tam, tam pašam, ko tu laikam uh, saki, un arī pie sevis domāju un skatos, uh, kā, kā lietas attīstīsies. Bet uh, man, man personīgi laikam vairāk interesē uh, Eh, vai, vai, vai es tā drusku brīnos par to, ka, nu, redz, kā tāds rezultāts pēc, eh, pēc tik uh, enerģiskas kampaņas un, un pēc tik uh, intensīvas mēdīju, un šeit es domāju dažādu mēdīju, ne tikai Amerikas Savienotajās valstīs, bet īpaši es nu, tur ar tām, tiem mēdījiem vairāk arī sekoju līdzi, uh, Eh, uzstājīgi mēģinot pateikt, ka, nu, Harisa būs tā, nu, tagad izgāšanās izrādes pat ļoti ar, ar tādu lielu atrāvienu viņa ir zaudējusi jā, eh, Trumpam. Uh, un tagad visa, visa tā runāšana par to, kas nu notiks, nu, mums, jā, mums patīk tā kā domāt par nākotni un, un, un plānot un risināt un tādas lietas un, protams, pārspriest visu to, uh, un dažu brīdi man tāda nospiedoša sajūta rodas par to, ka nu, atkal tiek krāsotas tādas apokaliptiskas um, ainas, un varbūt tās es arī pārspīrēju šobrīd, kas to lai zina, bet um, vienmēr sakot, ka tas viss ir tik, uh, tik drūmi un tik uh, nospiedoši, bet tajā visā uh, nesaku, ka nevajadzētu runāt un, un, un ka nevajadzētu domāt un nevajadzētu risināt, jo gala galā uh, Ukraiņai tik tuvu, un tas ir laikam tas, tas pats galvenais aspekts, kas mums vismaz šobrīd e, ir tik ļoti aktuāls, kāds būs iznākums Ukrainā, un kad tu visu laiku dzirdi, kad iet smagi, un, un šobrīd ir ļoti tāda izdzīvošanas cīņa, kaut, kaut gan to mēs dzirdam jau turpat trīs gadus, ja nemaldos, vairāk kā divi gadi jau, jau notiek tas karš. Bet es pie sevis, man, man drusku neatstāja tāda doma uh, attiecībā par visu šo, kas, kas notiek, ir, nu kā ir ar mēdīju, <laughs> mēdījiem, uh, citiem vārdiem sakot, jo, vai nav tā, kad mēdī, un es negribu arī teikt, ka, ka tagad vai sliktie mēdī un māt ar pirkstu, uh, Man ir savā ziņā arī mēs, kā rādījumi, arī uh, pildam kaut kādu mēdīju funkciju, vai ne? Bet, uh, bet vai nav tā, kad mēs kaut kā nespējam nošķirties, nodalīties un pasniegt objektīvu to informāciju, vai, vai, vai, vai mēs arī tā tendenciozi to izdarām, vai, vai mēs vienkārši ar to vien, ka mēs runājam par lietām, par kurām, nu, pagaidām nav zināms nekas, vai, uh, vai ir eh, slepenībā turēts un tādēļ nav zināms, ka mēs arī izraisam druš, drusku tādu, uh, nu, tādu negativitāti un tādu stresu un nemieru cilvēkos par to, kas it kā varētu būt, bet, kā redzam, varētu arī nebūt galu galā. Nu tā, es nezinu, vai saprotu to manu domu. Eh, nē, es domāju, klausoties tevī, un tāpat arī lasu, ko Aidis Tomsons komentārā rakstā portālā Delfi, uh, ka notiek arī tas informatīvais kara lauksina un viedokļu un ekspertu ļoti daudz, un, protams, katram mēdījam arī ir sava nostāja, un lai dabūtu šo objektīvo, objektīvo viedokli un patieso viedokli, ļoti jābūt kritiskam un e, ļoti jāskatās, e, kur ir tie patiesie avoti, Jā, man bieži vien arī patīk paklausīties Latvijas rādio, tāpat arī šo pašo žurnālistu Aidi Tomsonu un divas puslodes ir un ziņas, bet, protams, runājot par šo pašu Trumpa ievēlēšanu, man liekas, mūsos katrā ir varbūt šis egoistiskais ir savtīgums klātesošs, jo eksperti saka, kāpēc Trumps tika ievēlēts. Tāpēc, ka varbūt cilvēkiem mm, ir tas bijis uh, grūtākais, kad viņi ir sastapušies ar tām pašām problēmām, kas pie mums - inflācija, bezdarbs, bēgļi, daudzas citas lietas. Un balsojot par Trumpu, ir bijis protesta balsojums, un tāpēc arī vairāk viņi domā, ah, nāks kaut kas cits vietā, būs cita politika, varbūt kaut kas mainīsies, un dzīve kļūs vai nu labāka, vai nu sliktāka. Un eh, mūsos cilvēkos bieži vien tas ieslēdzas arī tāpat Latvijā, kad nāk jauna kāda politiska apvienība vai partija, tad mēs zinām, ka viņi sola daudz citas lietas, būs daudz labāki laiki, un tad bieži vien mēs eh, gribētu sev labāk, varbūt tā egoismā, un mēs balsojam par tiem jaunajiem līderiem. Tāpat arī šajā Nu, šajā situācijā, jā, varbūt viņi jau bija iepazinuši no iepriekšējām, uh, eh, iepriekšējām situācijām, kad bija Trumps, bija laika posmā, ja nemaldos, no 2017. gada līdz 2021. gadam par prezidentu, tad arī viņš arī 20. Pēc, 20. A, 20. gadam, jā, ja nemaldos, un arī, protams, e, bija daudz, starp daudzām pasaules valstīm bija tirzniecības karus ievedis, lai aizstāvētu savas intereses, un ir sevišķi ekonomiskās intereses Amerikā, un aizstāvētu savu iekšējo tirgu, Un šāda tirzniecības politika arī kaitēja citām pasaules valstīm, bet viņš domāja par savu zemi, par saviem cilvēkiem, un viņi droši viņam ticot, arī par viņu nobalsoja un viņu ievēlēja. Nē, nu, Tas ja, ir mans viedoklis. Jā, jā, jā nu, tā domāju. Ja iet slikti un te ir kāds, kurš eh, tā bravūrīgi metas aizstāvēt un varbūt tās arī um, nerespektēt um, kaut kādā veidā vismaz tos citus partnerus, kas ir bijuši, tad es pieļauju, ka cilvēki saskata tevī kā stipru tādu līderi, vadoni, un kāpēc gan ne? Uh, It īpaši, kad izrādas nevis, eh, nevis eh, nezinu, džendes eh, jautājumi ir tie svarīgākie, noteiku, noteicošākie vai, vai kādi citi, nu, tādi, nezinu, ideoloģiskie jautājumi, bet izrādas vienkārši un, un skaidri Jā, bet tie arī ekonomika. jautājumi bija klātesoši, jā, jo daudzi kristieši uh, arī kristieši šajos jautājumos un ideoloģiskos jautājumus arī balsoja par Trumpu, jā. Nu, nu tā arī tiesa, jā, bet tas. es pieļauju, ka abos, abos divos virzienos balsoja gan, gan viena, gan otra piederīgie. Man, man vismaz tāds priekšstats, nu jā, ir tik lieli tādi ideoloģiskie kari, bet izrādās, ka cilvēkam viss, kas ir vajadzīgs, lai varētu paēst, apģērbties, būtu uh, jumts virs galvas un varētu parūpēties par savu bērnu nākotni. Uh, Un izklausās, ka Trumps to daudz labāk spēja <laughs> nokomunicēt nekā, nekā Haris šajā gadījumā. Nu jā, bet tas arī ir, ir viedoklis, viens no viedokļiem. Bet eh, ķeroties eh, vienam jautājumam klāt, kas mums šeit ir iesūtīts, es domāju, būtu labi arī mēģināt pārdomāt par to, jo tas arī savā ziņā ir saistīts ar Trumpu un, un, un Trumpa politikām, bet arī ar mums, ar, ar mūsu zemi un, un arī Latviju. Tātad, lasu, lasīšu visu, visu īziņu. Uh, ehm, sveiciens svētkos. Gribēju uzdot uh, eh, priestera viedo, uzzināt priestera viedokļu par bēgļu tēmu. Mani, kā sīku cilvēku, tracina, kas notiek Eiropā, kā pamazām kļūst eh, par teroristu apsēstu vietu. Lasot bībeli, uh, Man nav sajūta, ka Dievs grib, lai esam lē, lēticīgi un nesargājam sevi un sev svarīgākās un svētās vietas. Vai baznīcas politika attiecībā uz bēgļiem nav tomēr pārāk lēticīga un sev kaitējoša? Tāds jautājums par bēgļiem vienmēr sakot. Bēgļi nāk iekšā un, un tas jautājums ir vairāk tieši par to, vai baznīca šajā gadījumā nav pārāk lēticīga uh, um, un pāvis Francisks nepārtraukti izsaks par to, ka mums, um, nu, jābūt atvērtiem, jāuzņem ir bēgļi tie, tie, kuri meklē glābiņu, un ka tas ir arī bibliski e, savā ziņā, nevis savā ziņā, man jāatmet šis vārds, e, kad arī bibliski ir uzņemt bēgļus, galu galā arī Jēzus pats, kā zīdains, bija bēglis. Ko tu saki? Jā, bet arī Pāvests Francisks ir uzsvēris, ka migranti ir cilvēki, nevis problēma. Un, un klausoties arī pāvestā, gribu teikt, ka viņš ir aicinājis valdības nodrošināt cilvēcīgus apstākļus tiem, kas meklē patvērumu. Uh, ir, protams, ir risks katrai tautai, katrai nācijai zemē, kādi ir šie cilvēki, kas nāk un pārkāp robežas, un kā viņi veido un inkulturējās arī mūsu vidū. Un, protams, bēgļi meklē, varētu teikt, labākās vietas, kur ir cilvēciski apstākļi, un it sevišķi, ja mēs dzīvojam tādā ziņā pārticīgāk, un tad viņi redz, kas, kā šeit ir laba dzīve, un viņi grib palikt un arī veidot savu dzīvi. Bet, eh, protams, eh, kā, te, kā raksta šis eh, rindu autors, kas tik uzdeva jautājumu, jā, mums ir ļoti riskanti, jo baznīca mm, varbūt Eh, ir universāli. No vienas puses, ir, eh, mēs esam katoliski, aptveroši, bet, protams, katrs bēglis ienāk ar savu identitāti, ar savu kultūru, ar, varbūt arī ar savu ādas krāsu. Mēs uzreiz esam atšķirīgi, bet esam kopīgi kā cilvēki. Mūsos ir kopējušais elements, tātad nemirstīga dvēsele un eh, aicinājums arī tāpat iemantot to valstību, ko Dievs mums ir sagatavojis. Jā, bet šeit, kur atrast šo karmo, harmoniju un kompromisu, lai mēs gan viņus pieņemtu, cienītu, un lai viņi arī mūs cienītu. Un ir šī problēma, ka varbūt tāpat arī varbūt daudzi tie, kas ienāk arī dzīvo tagad Latvijā ārvalstnieki, vai viņi līdz galam izprot arī mūsu svētkus, šo pašu lāču plēša dienu, arī šo patriotismu, uh, Nu, varbūt, ja šodien uza, uzaicinātu kādu rīdzinieku, kas ir eh, jau nodzīvojis dažus, varbūt mēnešus vai gadus, ko viņš varētu pateikt par šiem svētkiem. Jā, un, un, protams, arī mums eh, baznīcā gan ir jāatver durvis, arī gan jāpieņem, bet vienreiz arī ir jāliecina un jāstāst arī par savu zemi, par savu identitāti, par savu latviskumu varētu jācenšas, manuprāt, inkulturēt. E, es, e, protams, neesmu pret, bet, protams, e, man ir drusku mazliet arī tāpat arī žēl, ka mm, šie cilvēki nevar atrast vietu savā, savā zemē, savā mājvietā, un tur uh, pilnvērtīgi dzīvot. Vēl viena lieta, kas mūs skar, tas ir demografijas jautājums. Ir, mēs, ja skatāmies uz Latviju, mēs paliekam mazāk, kādas ir mūsu ģimenes, jā, un mēs uh, varētu teikt, varētu, varētu teikt, ka mēs pamazām izmirstam, lauki mhm. paliek tukšāki. Man šķiet, pat nevis varētu teikt, bet tieši bet tā, tā laikam ir. ir jāsaka, ir, jā, un tā ir tā problēma, ja mēs domātu valstiski arī kā uh, nezinu, paplašināt dzimstību vai ar atbalstiem, ar dažādiem labumiem no valsts puses. Ir, jā, tad mums, bū, mēs būtu vairākumā un varētu tad nosargāt gan savu identitāti, gan vērtības, kas mums ir šīs latviskās vērtības, un tad būtu ļoti labi, bet, protams, ienākot eh, citiem cilvēkiem mēs daudz ko arī zaudējam, bet daudz ko varbūt arī iegūstam. Mm. Nē, nu jā, nu, es piekrītu, ka tas nav pilnīgi noteikti, nav vienkārši jautājums, un, un iespējams šitam vajadzētu arī veltīt kādu raidījumu, ne tikai šīs ne, beidzamās minūtes, bet, bet man šķiet, jā, arī eh, no vienas jā, puses... Jo, bet man vēl drusku mazliet papildināšu, uh, Jo strādāju tagad katoļu garīgā seminārā, ir trīs studenti no Āfrikas, viens no Indijas arī, un daudzi cilvēki uzdot man jautājumu, kā tā tā, vai tā nav mūsu pašu studentu no Latvijas, nav nekādu aicinājumu. Es saku, nu, diemžēl nav, jālūdzās, lai būtu, un tas mazliet cilvēkos raisa tādu izbrīnu, nu, jā, kā tad e, brauc no e, citām, citām zemēm, citām valstīm un studē pie mums Rīgā. Un ļoti labi būtu arī, ka uh, no mūsu vidus, no Latgales, no Kurzemes, no Zemgales, Vidzemes, no Rīgas būtu jauni aicinājumi, kas vēlētos studēt, nākt Un, nu, un es tu, jā, protams, ir, kad eh, vēl runājot par šo priestrisko aicinājumu, mēs zinām, ka daudzi, daudzi priesteri nāk no citām valstīm, bet eh, cilvēki parasti izsakās, mēs gribētu, lai priesteri būtu no pašu mūsu vidus, ir no mūsu tautas. Ir, tas ir vēl viens jautājums, tāds sāpīgs mums katram. Nu jā, tā kā vīri labākajos gados, ja jūs dzirdat šobrīd un gribat uh, iedvesmojošu, aizraujošu un izaicinošu darbu, <laughs> jā. ejiet uz Rīgas garīgo semināru, lai kļūtu jā. par priesteriem. Tālūk, jā, pr protams, kalpojumu, es, bet es to gribēju ar tādu nedaudz ar tādu joku pateikt, bet attiecībā, jā, ir tās lietas mūsu dārgajā Latvijā, kur cilvēki aizvien mazāk, dzimstība aizvien mazāk, mirstam ārā un uh, un esam drusku norobežojušies no tā, kad ielaistu citus iekšā un palīdzētu mums varbūt tās atjaunoties arī šādā veidā ar imigrācijas, emigrācijas e, problēmu risinājumiem. Bet e, es pie sevis tā domāju, e, šis jautājums ir, ir ļoti labs, jo no vienas puses baznīca saka, mums ir jābūt atvērtiem, lai uzņemtu bēgļus vai uh, man šķiet arī e, imigrants kopumā, e, ka mums ir jābūt gataviem atvērtiem, lai uzņemtu, un tas šķiet it īpaši, it īpaši e, bēgļu gadījumā, tā kā no Ukrainas vai no citām kara zonām, kad bēg, tad man šķiet ir vieglāk izskaidrot, jā, kāpēc tā atvērtība ir vajadzīga, kad ir ekonomiskie bēgļi vai ekonomiskā imigrācija, Tas, tas ir jau, savādāk. Tas jau ir drusku grūtāk izskaidrojums, vai ne? Bet no vienas puses, jā, it kā uh, jā, mums vajag būt atvērtiem un mums vajag uzņemt un, un vajag tīri cilvēcīgi to uh, iejusties un mēģināt uh, atvērties uz šiem cilvēkiem. Un, un tad, protams, kā kristiešiem nāk klāt ir šis bibliskais pamats, kur, kur mēs esam aicināti uzņemt uh, mazāk aizsargāto un, un caur to varbūt tās arī saņemt svētību, vai ne? Galu galā tas arī, ko tu saki, kad varbūt tās kādu uh, kaut kādā uh, kaut ko vērtīgu iegūstam līdz ar šo citu nāciju, citu kultūru, cilvēku uh, ieplūšanu uh, Latvijā. Bet no otras puses es arī piekrītu, nav nemaz tik cilvēciski viegli izskaidrojams, ir īpaši tajā brīdī, kad tu redzi, uh, ka neiet lietas labi. Nu, manuprāt, jāsaka tā, Latvijā mēs, man šķiet, vismaz tik ļoti neizjūtam to, kā to varbūt tās aizbrauc, aizbrauc, aizbraucot uz citām Eiropas eh, galas pilsētām, kur to daudz sāpīgāk var piedzīvot vai redzēt un novērot, vai ne? Bet otra, vēl trešā lieta, kas man, kas man neliek mieru personīgi, ir tas, ka uh, kāpēc mēs visu laiku mēģinam demonizēt eh, šos eh, iebraucējus vai bēgļus vai imigrantus, vai ne? Nu, kāpēc mums jāpadara par sliktiem, it kā, it kā būtu tā, ka tie latvieši, kas ir aizbraukuši ekonomiskās migrācijas rezultātā, ka nu viņi visi ir eņģeļī, kas ir <laughs> aizbraukuši, nu, kad viņus Tieši visus tā. tur Piekrītas. vajadzēja uzņemt, bet, bet lūk, tie, tie citi no citas reliģiskās vai kultūras uh, Eh, vidas nākošie, tie nu gan būs eh, tikai tie sliktākie. Man liekas, Jā, tā bet... vispārināt nav labi. Eh, bet, ja tā padomā, arī ļoti daudz no Daugavpils ir aizbraukuši uz Vāciju, uz Īriju, uz Angliju, jā, un viņi atbrauc tikai savos atvaļinājumos atpakaļ, un viņi tāpat arī devušies arī citas, varētu teikt, dzīves meklējumos vai laimes meklējumos, kur viņiem ir labāk, ir uh, Un tāpat arī tie, kas bēgļi, kas ierodās arī pie mums, ierodās Eiropā, viņi arī meklēs sev labākus dzīves apstākļus. Un, un nevar vainot, galu galā visi gribam Jā. dzīvot labi. Uh, Uh, jā, atbilde, atbilde nav vienkārša. Es domāju, mēs atgriezīsimies kādā no priesteru viedokļiem arī šai tematikai vēl vairāk aprunāties. Diemžēl mums laiks ir izticējis. Gribētos laikam vēlēt, lai šajā lāčpleša dienā mums uh, rastos spēks un gudrība uh, tiešām darboties, strādāt un, un celt mūsu Latviju tādu, lai būtu gan pietiekoši daudz Latvijas, eh, latvieši vai Latvijas iedzīvotāji, kuri gribētu mūsu tēvijas eh, labā arī darboties. Un varbūt tās tad arī cits problēmas atkristu, kā integrēt un kā uzņemt un ko uzņemt mūsu zemē un, un tā tālāk. Tā ir. Bet noslēdzot uh, šo raidījumu, pārdomas arī šodien šajā svētku dienā, gribu teikt, ka mums ir jāciena mūsu vēsture, tātad mūsu brīvības cieņa, iegūto neatkarību un jādara viss, lai mēs katrs varētu stiprināt Latviju brīvu, drošu un taisnīgu valstī. Tas ir tas mans princips un aicinājums mums katram, un mēs visi esam stipri kopā, un tikai kopā mēs varam virzīties uz priekšu. Amen. Un, nu, Jā, un lai visiem jauks un svētīgs vakars, varam ņemt vēl dalību dažādos pasākumos šovakar, un lai Dievs svētī Latviju. Lai Dievs svētī Latviju. Paldies un uz tikšanos jau nākošajā priestira viedoklī. Jā, tiekamies mēs ar jums ceturtdien. Izskanēja raidījums priestara viedoklis, saruna par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!